to'qqizinchi yaxshilik qilishning madhiysi va foydasi aytiladi agar xalqqa hukmronlik yurgizadikansan borliq so'z harakating bilan yaxshilik qil yigitlik o'tib ketadi tiriklikmi tugaydi sen bu tush kabi dunyodan tezli o'tib ketsan hayotingni sarmoya qilki uning foydasi yaxshilikdir bu tangli oxiratda яхши йигилик ва кайгилик bo'ladi kishilarning yaxshisi nima дейди? angla nafas elib yuradigan jonliqlar oxiri o'lgusi Назар сал, dunyoda нини арла tug'ildi ular bir муддат hayot kechirib oxiri o'ldi mayli bag mayli малай, yoki yaxshi yomon bo'lsin o'zi o'lgan bo'lsa iz nomi qoldi endi bu o'rin navbatida sanga tagdi hammadan avval yaxshilik qil yaxshi bo'l tirik odam oxir o'lgusi va yerni to'shak qilg'usidir qara kishi yaxshilik bilan o'lsa nomi hayot qoladi ikki turlik nom tilloda yashaydi biri yaxshi nom biri yomon nom dünyada qalıdı. Yomon so'kish oladi, yaxshi maqtashga erishidi. O'zingga qarab ko'gin, qaysisini xohlaysan? O'zing yaxshi bo'lsang, noming maqtiladi. Agar yomon bo'lsang, so'kilasan, ay pok kishi. Pas Zahhak nima uchun so'kishga layık bo'ldi? Baxtlik Fridon nima için maqtaldi? Biri yakşı idi, uni maqtashdi. Biri yomon edi, uni so'kishdi. sanga yomonlik loyiqmi yoki yaxshilikmi? So'kishni xolamsan yoki maqtashnimi? Qaysisini xolasang, birini tanla. Tanlig'ining yaxshi bo'lsimi, yomon bo'lsimi, keyin o'kinma. Tajribali kishi buningga bir tamsil so'z aytdi. Tajribali kishi el yurt ishini biladi. kishi yaxshi nom bilan olqishga erishidi yomon nom chiqaganlar o'lganda qarg'ish topidi yomonlik qilganlarni ko'p sinadim kunlar o'tgan siri kuchdan uzildi ey bilimli kishi qanchiki kuzatsam yomonlarning ishi ilgari bosmadi yomonlik bir o'tdir o't kuydiradi yo'lida o'tishga bo'ladigan kechik yo'qdir bizdin ilgari o'tganlarga qarab ko'rsak mayli qora xalq bag yoki dunyo so'rig'ichi bo'lsin bularning qaychisi bilimga erishgan bo'lsa ular zamon va dunyoni qo'lida tutalidi dunyo baglarining qaysisining bilimi bo'lsa yaxshi qonun turg'izdi obdan kishilardan bo'ldi bugunmi kimiki yaxshi deb atalgan bo'lsa әң аввал шула яхшыларға баш болды. Қайсы бек дана білімге еқін болса, u bilimlik kishilarni o'ziga yaqin tutdi u qo'liga olgan har bir ishni diqqat bilan ishladi ilmini ishqa silib xalqni boshladi elini tuzatganlikdan xalq beyidi xalqning boyligini o'ziga qo'rg'on qildi sehiy deb otilib yaxshi nom chiqargan sehiy odam o'lsa uning nomini tirik deb bil o'lishni bilib o'ziga hozirlik qilganlar tiriklar uchun nomini kitobga putib qo'ydi bugun kim uni o'qisa bilimga ega bo'ladi ularga agishib yaxshilik qiladi dunyoda bilimdan aziz yana nima bo'lsin bilimsiz deganlik er uchun sat haqoratdir dunyoda ko'p narsalarni sinab uzun yashag'an bilimli kishining nima deganligini angla bilim sizga to'rdin o'rin tegsa qarag'inki to'r paga paga bo'lsa to'r hisoblanadi agar donoga pagodin o'rin tegsa bu paga to'rdinmi yuqori bo'ladi bunchalik qadr qimmatning hammasi bilim uchundir dunyoda uning o'rni mayli to'rda yoki pagoda bo'lsin baribir qara bu esil kishilar ikki turlik bo'ladi biri bag biri dona bular insonlarning boshlamchisidir buningdan boshqalarning hammasini hayvon hisobla xohlasang bu tarafda tur xohlasang u tarafda sen qaysi tarafda turasan manga ochiq ayt ikkidan bir tarafida bo'l uchinchisidan qoch biri qo'liga qilich ilib xalqni idora qiladi biri qalam ilib yashash yo'lini ko'zitadi ulardan yaxshi qonun meros bo'lib keldi bu meros kimning qo'liga tegsa yuqori o'riladi o'ylikdan tirikka meros qiladigan narsa so'zdir meros qolgan so'zni anglasa uning ko'p foydasi bor aniqki bilimsiz bir qorg'udir ey ko'zsiz qorig'u bir o'lish bilim ol kishi ko'rki so'zdir so'zning turi ko'p yur ey tilim yaxshi so'zli kishini maqta buningga taqlidan turkcha bir misol keltirib buni shuningga o'xshitib so'zladim aql ko'rki tildur tilning ko'rki so'z kishining ko'rki yuzdur yuzning ko'rki ko'z inson so'zini til bilan so'zlaydi so'zi yaxshi bo'lsa yuzi yo'riq bo'ladi nazar silinsa bu turk baglari jahon baglarining yaxshilari edi turk baglari ichida nomi mashhur bo'g'ini saodatman to'ng'a olib ar edi yuqori bilimi bilan fazilati ko'p bilimlik aql farosatlik xalqning xili edi U ajoyib xil yaromliq jasur ar er Dünyada Dunyoda erle arlar jahon so'radi. Tojiklar uni Afrasiyob deb ataydi. Bu köp ellerine allarni talab boshqurdi. Noiti köp fazilat, akıl bilim kerakki, jahon so'rig'ichi andın jahonga kol sunsun. Tojiklar bunu kitapta yazdı. kitobga yozmagan bo'lsa uni kim biladi jasur botur kishi noiti yaxshi aytgan jasur kishi chegish tugunlarni yeshidi jahon so'rash uchun ming turlik fazilat kerak qulonni besish uchun arslon kerak jahon so'rig'uvchiga ming tuman fazilat kerakki uning bilan al yurtni so'raydi ve tumanını süzüldürdü. Cahan sorguçi qilich urib dushman bo'ynini kassin qonun bilan eli va xalqini tuzisin